Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbdienas rīta pulksten 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Lai top slavēts Jēzus Kristus, cienījamie radio Marija Latvija klausītāji, ir mēneša pirmā otrdiena, un kopā ar jums šajā rīta katehēzē esmu es, Liepājas diecēs bīskaps, Viktors Stulpins. Kā katru katehēzi iesāksim ar nelielu lūkšanu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Sverenais mūžīgais Dievs, kas esi dāvājis mums šo lielā gavēņa laiku, lai mēs no jaunā pārdomātu Tava dēla ciešanas pasaules pestīšanas labā, mēs Tev lūdzam dāvā, ka tas mums palīdzētu iet pilnības ceļu. Un arī E, visas pārdomas, ko mēs veltījām tavam lielākam godam, cenšoties pēc pilnības, lai tās mūs pamudina, sakot tavam dēlam Jēzum Kristum, kurš ir mūsu pestītājs, kurš ir mūsu glābējs un arī caur kuru mēs saņemam visu, kas e, mums ir nepieciešams, lai mēs varētu iet pestīšanas ceļu. To mēs lūdzam no tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen. Dieva tēva un dēlu un svētā gara vārdā. Amen. Iepriekšējā reizē katehēzē mēs pārdomājām par sirdsapziņas izmeklēšanu, par to, ka šī sirdsapziņā, kā tev liecina latīņu vārds konsciencija, ka tā ir tāda kopīga, kopīga zināšanas, ko mēs iegūstam tad, kad mēs iegūstam samērojam savu dzīvi ar Dievu, ar viņa likumu, ar baušļiem. Mēs runājam par to, ka ir šie divi tādas sirdsapziņas izmeklēšanas veidi, kad ir vispārējā sirdsapziņa un partikulārā sirdsapziņa. Mēs šodien turpinot mūsu pārdomas, lai mēs varētu iegūt arī kādus līdzekļus mūsu katra ceļā uz pilnību. Pārdomāsim vēl kādu vienu būtisku uh, baznīcas garīgās dzīves aspektu. Un arī šoreiz balstīsimies svētajos rakstos. Šoreiz tā būs apustuļa Pāvila vēstule Filipiešiem, 4. nodaļa 8. pants. Visu, kas vien ir paties, kas ir godājums, kas taisnīgs, kas tīrs, kas patīkams, kam ir laba slava un kas vien ir tikumīgs, un kas vien ir slavējums, to paturiet prātā. Šai reizē pārdomāsim tieši par to, ko apustulis Pāvils saka, ka kas vien ir likumīgs, to paturiet prātā. Un mēs paturēsim ne tikai prātā, bet arī mēģināsim saprast, kā mēs varam iemantot to, kas ir likumīgs, iemantot to, kas ir likumi un saprast vispirms, kas tad ir likums. Katoliskās baznīcas katehismā mēs lasām, ka likums tā ir pastāvīga un stingra nostāja – gatavība darīt labu. Tikums ļauj cilvēkam ne tikai rīkoties, bet arī dot no sevis labāko. Morāla teoloģija iedala tikumus pārdabiskajos un dabiskajos. Pārdabiskās izcelsmes tikumi kristietī tiek pamodināti ar žēlastību. Tie ir trīs tā saucamie teologālie jeb dievišķie tikumi – ticība, cerība un mīlestība – Šo likumu pamatojums nāk no apustuļa Pāvila rakstiem, īpaši no 1. vēstules korintiešiem 13. nodaļas un 13. panta. Dabiskās izcelsmes tikumi ir galvenie, jeb tā saucamie kardinālie tikumi. Tie ir apdomība, taisnīgums, mērenība un stiprums, jeb drosme. Šo kardinālo tikumu katalogu senatnē izveidoja Platons, to izstrādāja arī Stoīķi un Cicerons – Svētajos rakstos gudrības grāmatā teikts, ja kāds mīl taisnību, tad viņa darbu augļi ir tikumi. Taisnība māca mērenību un apdomību, taisnīgumu un drosmi. Bez šiem minētajiem ir vēl arī septiņi tikumi, kas ir septiņu galveno grēku pretstats. Lepnības pretstats ir pazemība, skopuma, devīgums jeb dāsnums – nešķīstības, šķīstība, skaudības, labvēlība, nesātības, sātība, dusmu, lēnprātība, slinkuma, kūtruma ir citi labie darbi, citība labajos darbos jeb strādīgums. Šie cilvēciskie tikumi, morālie tikumi ir prāta un gribas īpašības, kas regulē mūsu rīcību, sakārto mūsu jūtas un vada mūsu uzvedību saskaņā ar saprātu un ticību. Tie sniedz vieglumu, pārliecību un prieku dzīvot morāli labu dzīvi. Tikumīgs cilvēks ir tas, kurš labprātīgi dara labu. Šie tikumi tiek iegūti arī ar cilvēku pūlēm, un tie tad arī būs mūsu šīs dienas katehēzes tēma. Iespējams, ka mēs nespēsim varbūt visus septiņus tikumus apskatīt, bet centīsimies pieskarties vismaz pirmajiem, un, ja Dievs dos, tad arī nākamajā katehēzē turpināsim. Pirmais no tikumiem, kuru pārdomāsim, būs pazemība. Kalnas predicī Kristus saka sveitīgi, garā nabadzīgie, jo viņiem pieder debesu valstība. Šeit runa par pazemību. Latīņu vārds humilitas, pazemība ir cēlies no humus, kas nozīmē trūdvielas, humus, ko labi pazīst dārznieki. Un šīs trūdvielas ir tik ļoti nepieciešamas augsnes auglībai. Tātad pazemība, varētu teikt, ir auglība. Neskatoties uz to, pazemība ir gandrīz nezināma. Tā ir Aizmirsts tikums to bieži rāda kā karikatūru, tādēļ arī brīžiem nemīl. Nepareizā izpratnē pazemīgs ir tas, kurš apgalvo, ka visi cilvēki ir labāki par viņu, bet viņš ir lielākais grēcinieks. Cits atkal uzskata, ka viņš nekam neder un izvairās no atbildīgas rīcības un uzreiz atkāpjas, kad viņam uztic grūtāku uzdevumu. Tāpat tiek uzskatīts, ka pazemīgs ir tas, kurš ļauj citiem kāpt sev uz galvas, ka tas ir cilvēks, kurš neaizstāvas, bet gan realizē evaņģēlisko ideālu. Ja tev kāds sit pa kreiso vaizu, vaigu, pagriez viņam arī labo. Bet kas tad ir pazemība? Pazemība ir cilvēka nostāja attiecībā pret Dievu. Tā ir ieradums dzīvot patiesībā. Patiesībā, ka esam Dieva radīti – un patiesībā par mūsu labajām īpašībām un mūsu nepilnībām, trūkumiem un grēkiem. Bet pazemība ir arī nostāja attiecībā pret citiem cilvēkiem, uzlūkojot viņus kā dieva radītus un mīlētus. Tātad redzam, ka pazemībā viss negrozās tikai ap mums, bet tieši attiecās uz dievu un citiem cilvēkiem. Pazemība ir brīvprātīga sevis pazemošana sava vājuma apzināšanās rezultātā. Kristus savā mācībā mūs pārliecina par šī tikuma diženumu. Viņš saka, lai lielākais no jums ir jūsu kalps. Kas sevi paaugstina, tas tiks pazemots, un kas sevi pazemo, tas tiks paaugstināts. Tātad arī jūs, kad esat izdarījuši visu, kas jums ir pavēlēts, sakiet, mēs esam nederīgi kalpi – Mēs esam izdarījuši to, kas mums bija jāizdara, teikts Lukas evanģēlijā. Kādēļ būtu jātiecās pēc pazemības? Vispirms tādēļ, ka esam atkarīgi no Dieva kā viņa radības. Apostolis Pāvils atgādina, kas tev ir, ko tu nebūtu saņēmis, un ja esi saņēmis, kāpēc lielais it kā tu nebūtu saņēmis. Pazemīgs cilvēks – atrod savu vietu, to vienu vienīgo neatkārtojamo, kuru Dievs viņam ir nozīmējis visas radības kopībā. Pazemība ir liela sevis paša pieņemšana patiesībā, un otrkārt pazemības, un otrkārt pēc pazemības ir jātiecas e, mūsu izdarīto grēku dēļ. Mēs atklājam paši savus grēkus Par tiem mums ir jāvaino pašiem sevi. Mēs esam atbildīgi, ka Dieva attēls, kas mēs esam, ir iebojāts. Kāda ir pazemības augļi? Pirmkārt, tas ir prieks par bagātību, ko Dievs ir ielicis mūsu sirdīs. Šo prieku pazemīgam cilvēkam neatņem arī viņa vājības un grēki, jo zina, ka to var vērst par labu un to arī dara. Otrakārt, patiesi pazemīgs cilvēks vienmēr atveras dievam. Tas nozīmē, ka apzinoties bagātības, kuras ir saņēmis no dieva, viņš prot par tām pateikties dievam un saņem arī jauna žēlastību bagātības. Treškārt, pazemības auglis ir miers. Pazemīgs cilvēks saglabā mieru arī neveiksmi un pazemojumu brīžos, neizraisa konfliktu un netiecas paaugstināties pār citiem. Kā iegūt pazemības tikumu? Vispirms ir trīs prast. Prast lūgties, prast pateikties un prast lūgt piedošanu. Tātad evaņģēliskais pazemības ceļš ir lūgšana. Tā prasa vingrināšanos, un šeit var palīdzēt tas, kas izriet no visa iepriekš teiktā, proti ka mums ir jāvingrinās vispirms pieņemt savu zemumu, vēloties atklāt patiesību par sevi. Jāvingrinās nevēlēties kļūt par kaut ko tādu, par ko nevar būt. Ir jāapmierinās ar lietām, kas ir, pat ja to nav daudz. Ir jābūt, ir jācenšas jāvingrinās būt pieticīgam. Pazemība ir kultūras pamats, tādēļ jāvingrinās, lai arī mūsu ārējā stāja, gaita, vaipsti runa par to liecinātu. Jāvingrinās netiekties pēc pirmās vietas, kā to pamudina Kristus. Jāvingrinās arī priecīgi kalpot Dievam. Tāpat jāpakļaujas baznīcas spriedumiem, priekšniecībai un pat tuvākajiem. Jāvingrinās arī labprātīgi satikties ar tiem, kas ir zemāk stāvoši vai varbūt mazāk gudri par mums. Pazemība ir ārkārtīgi auglīga un pat nepieciešama garīgajā dzīvē ceļā uz pilnību. Pazemība ir liels tikums, kas nav vienīgi būvakmens pilnības celtnē, bet vada visu pilnības celtnes tapšanu – Protams, ka vienīgi ticība var saukties par kristīgās dzīves pamatu, tomēr pazemība ticībai iet pa priekšu. Filozofs Gilberts Česterstons teica, ka pazemība rada milžus. Un tagad dosim sev kādu brīdi nelielām pārdomām un mūzikai. Mēs turpināsim ar devības dāsnuma vai augstsirdības tikumu. Sāksim ar devības tikuma analīzi. Mēs saucam kādu par devīgu, par dāsnu, ja viņš aiz mīlestības uz Dievu ir gatavs labprātīgi palīdzēt tiem, kam tas nepieciešams, dodot vai aizdodot viņiem no savām mantām. Tāpēc devības tikuma pastāvēšanas nosacījums ir mīlestība uz Dievu, kam jākļūst par darbības dziļāko motīvu. Mīlestībā uz Dievu mums ir jāpalīdz tiem, kam ir vajadzīga palīdzība. Tas, kurš dod žēlastības dāvanu, lai izpatiktu cilvēkiem, tam nepiemīt devības tikums. Tāpēc devēja nodoms ir ārkārtīgi svarīgs, Svētais Ambrozijas mācīja. Dāvinātājas sirds nodoms padara dāvanu lielu vai mazu. Bet svētais Jānis Hristostoms rakstīja: Ar žēlsirdību jūs kļūstat kā Dievs, jūsu Tēvs, par kuru teikts, ka Viņš ir žēlsirdība. Un svētais Cipriāns piebilst: būt dāsnam pret citiem patiesībā nozīmē atdarināt debesu Tēvu bet Romas imperators Tits, kurš bija pagāns, dienu bez žēlastības uzskatīja par izniekotu. Kāds var teikt, ka viņam ir pārāk maz, lai dotu žēlastības dāvanas. Lai iegūtu šo tikumu, nav jābūt lielai bagātībai. Svētais Leons lielais raksta – dāsnumu mēra nevis pēc dāvanas lieluma, bet gan pēc dāvinātāja nodomu labā sirds. Un šeit mēs uzreiz domājam par evaņģēlie piemēru ar nabadzīgu atraitni, kura deva vismazāko ieguldījumu, bet tā bija visa viņas iztika, kamēr citi deva ieguldījumu no tā, kas viņam bija palicis pāri. Tāpēc mēs ar vienu runājam par tā saukto atraitnes grasi. Tas ir arī fakts, ka lielāko daļu baznīcas uztur nabadzīgi cilvēki un cilvēki ar vidējiem ienākumiem, bagātie cilvēki, baznīcā tiek redzēti reti. Dāsnuma tikums sniedz mums grēku piedošanu, laicīgo grēka sodu piedošanu, svētību dzīvē un atlīdzību mūžīgajā dzīvē, kā arī ātro atbildēšanu uz lūgšanām un draudzību ar citiem cilvēkiem. Un kādi tad ir šie vēl dedzība, devības tikuma augļi? Svētais Cipriāns mācīja, ka Kristus varēja mūs vēl spēcīgāk mudināt veikt žēlsirdības darbus, nekā sakot, ka to, ko mēs dodam nabagiem, mēs dodam viņam pašam. Viņš arī teica: Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi iemantos žēlsirdību. Dāsnuma dēļ pret tiem, kas, ir, vajadzība, kas ir vajadzībā, daudzi cilvēki saņēma no dieva atgriešanās žēlastību. Svētais Augustīns apliecināja: Dievs neļaus pazust tam, kas kas izrāda devīgumu, dos viņam laiku un žēlastību atgriezties. Devīguma rezultātā cilvēki tiek atbrīvoti no soda par grēkiem, kas jau ir piedoti grēksūdzē. Svētais Akvīnas Tums uzskata, ka ziedošanai devīgumam ir lielāks gandarošs spēks nekā lūkšanai un gavēšanai. Pateicoties devīgumam, mēs saņemam Dieva svētību kā veselības un laimes dāvanu. Kristus taču teica – Dodiet, un arī jums tiks dots labs, saska, piespaidīts, sakratīts un pāri plūstošs mērs jums tiks sabērts jūsu klēpī. Turklāt žēlastības dāvanas došana mums sniedz mūžīgo dzīvi. Žēlsirdības darbi, kas tiek veikti svēdarošā žēlastības stāvoklī, dod mums nopelnus mūžīgai dzīvē un vairo mūsu godību debesīs. Tie pārvērtīsies par mūžīgu atlīdzību. Devīgs cilvēks dod niecīgu lietu – bet Dievs viņam dod pretī mūžīgu labumu. Tādā veidā mēs varam apmainīt laicīgu lietu pret mūžīgu un iemantot mūžīgu lietu pret laicīgu. Devības tikums mums sniedz arī ātru atbildi uz mūsu lūgšanām. Apustuļu darbos mēs dzirdam er- eņģeļa vārdus Kornēlijam. Tavas lūgšanas un dāvanas ir pieminētas Dieva priekšā. Un pēdējais devības tikuma auglis ir draugu iegūšana starp nabagiem, kuru lūkšana ir īpaši patīkama dievam. Piemērs varētu būt evaņģēliskais simtnieks no Kafarnaumas, kurš uzcēla sinagogo ebrejiem. Jēzus uzklausīja viņa lūgumu, lai viņa kalps tiktu dziedināts, un tas viss notika tad, kad ebreji iestājās par viņu. Arī psalmu fragmenti pierāda, ka nabaga lūkšana ir ļoti efektīva Dieva priekšā. Tagad apskatīsim jautājumu par žēlastības dāvanas došanu. Kā dot žēlastības dāvanas? Dodot žēlastības dāvanas, mums nevajadzētu būt pasaulīgiem apsvērumiem, bet mums ir jādod tikai Dieva dēļ. Nevienmēr arī raiziesimies, vai šie ziedojumi nonāks paredzētam mērķim. Personai, kura ir, kura ir starpnieks savākšanā, ir morāls pienākums šos ziedojumus ziedot ziedotāja norādītajam mērķim. Priecāsimies, ka Dievs redzēja, redzēja mūsu dāsnumu, un ar laiku Viņš mūs bagātīgi atalgos debesīs ar savu žēlastību. Mēs zinām, ko Jēzus teica par devīgumu. Kad tu dod žēlastības dāvanu, lai tava kreisā roka nezina, ko dara labā, lai tava žēlastības dāvana paliek noslēpumā, un tavs tēvs, kas redz arī noslēpumā, tev atlīdzinās. Šo vārdu mudināti daudzi svētie slepeni praktizēja devīgumu un ziedošanu. Tiek stāstīts, ka svētais Nikolais mēdza naktī pa logu mest žēlastības dāvanas nabagiem, bet Čehijas karalis Vaclavs naktīs nesa žēlastības dāvanas uz nabagu mājiņām. Tāpēc negaidīsim pateicību no cilvēkiem, bet gan no Dieva. Nepalīdzēsim, lai cilvēki mūs slavētu, jo tad mēs saņemsim savu atlīdzību virs zemes un pietrūks godības debesīs. Tā Jēzus brīdināja farizējus. Viņš teica, lai žēlastības došanas motivācija būtu Kristus vārdi. Ko jūs esat darījuši maniem, vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Mums jādod žēlastība ātri un ar laipnību. Apostulis Pāvils rakstīja, ka Dievs mīl labprātīgu devēju. Tāpat nevajadzētu dot trūcīgajiem bojātas lietas vai, piemēram, sabojātu pārtiku. Reiz kāds nobružāts ubaks lūdza kādu turīgu sievieti uzdāvināt viņam kraklu. Kalpona atnese pavisam saplāstu kraklu, tad bagātā dāma iesaucās – Nekavējoties atnesiet labāko kreklu. Padomājiet, cik liels kauns man būtu, ja kungs Jēzus tiesas dienā man parādi, ja kungs Jēzus tiesas dienā parādītu visiem šo kreklu. Mums vajadzētu būt devīgiem no mūsu pašu īpašuma un tā, kas mums pieder. Tiem, kuriem patiešām, tiem, kuriem pati, kuri patiešām ir nabadzīgi un nevar strādāt. Daži cilvēki domā, ka var dot žēlastības dāvanas no citu cilvēku līdzekļiem. Viņi atņem no viena, lai dotu citam. Bet svētais Augustīns saka, taisnīgums ir svarīgāks par izpalīdzību. Tāpat mums nevajadzētu dot žēlastību zināmiem dīgdieņiem un zērājiem, ja esam pārliecināti, ka dāvana tiks izniegto kotam. Svētais Jānis Krizostoms māca, ka labāk ir kļūdīties žēlastībā, nevis bardzībā pret nabagiem. Nebaidīsimies dot žēlastību arī zināmiem grēciniekiem, kuriem patiešām ir vajadzīga palīdzība. Šī būs skaista mūsu ticības liecība, jo arī mēs daudz saņemam no Dieva. Un pēdējais padoms priekšroka žēlastības saņemšanai ir mūsu tuvākajiem radiniekiem un tiem, ar ko ir viena ticība. Par to pamāca svētais apustulis Pāvils, kurš saka, do, darīsim labu ikvienam, īpaši ticības brāļiem. Vispirms tātad palīdzēsim nabadzīgiem no savas ģimenes, savas tautas un mūsu ticības. Otrakārt, vienlīdz dāsni palīdzēsim cilvēkiem ārpus mūsu ģimenes, citām tautām vai reliģijām. Ģimenes mātei vispirms ir jārūpējās par saviem bērniem un tikai tad par kaimiņa bērniem. Šis princips attiecās arī uz tautu kā ģimeņu ģimeni. Dāvs mums ir saistīts arī ar pašreizējo piekto baznīcas bausli, kas ir rūpes par baznīcas kopienas vajadzībām. Ar šo bausli baznīca mums atgādina par nepieciešamību praktizēt dāsnumu un žēlastības dāvanas došanas tikumu. Šo, šis pienākums cita starpā ietver arī garīdznieku uzturēšanu ar ziedojumiem, īpaši ar svētās mises nodomiem, kā arī bēru, kristību, laulību vai citos priestrieskās kalpošanas gadījumos. Svētais Pāvils mācīja, kungs tā ir lēmis, lai tie, kas sludina evaņģēliju, dzīvotu no evaņģēlija. Baznīcas sniegtie ziedojumi ir arī pateicības forma par priestara kalpošanu – īpaši sakramentālo. Šie upuri ļauj baznīcai brīvi pildīt savu lomu pasaulē, vedot dvēseles uz pestīšanu. Svarīgi ir arī uzturēt diecēzes semināru, kurā tiek izglītoti nākamie priesteri. Piektais bauslis ir arī rūpes par trūcīgajiem atbalstot labdarības organizāciju akcijas. Pateicoties mūsu devīgumam un upuriem, daudzi cilvēki var dzirdēt par Kristu arī citā pasaules malā. Tāpat svarīgi atbalstīt kristiešus, kas vajāti savas ticības dēļ, cilvēkus, kurus skārusi kara drāma vai katastrofas. Jāpiemina arī lielais uzdevums atbalstīt mūsu mēdījus, kas ir ārkārtīgi nepieciešami. Svētais Maksimilians Kolbe rakstīja, ka ja mums nebūs katoļu mēdīju, mums būs tukšas baznīcas. Taču saprotam ir arī tas, ka jārūpējas par mājas un ģimenes uzturēšanu, lai viņi ir drošībā. Līdzīgi rūpējoties par savām vecumdienām, pensiju vai atbilstošu apdrošināšanu. Tas ir saprotams un liecina par apdomību, veselo saprātu un atbildību pret sevi un savu ģimeni. Mēs lūdzam Tēvs mūsu lūgšanā, lai Dievs mums dod dienišķo maizi. Mēs lūdzam, lai nebūtu bada un lai mēs varētu dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi. Mēs arī zinām, cik svarīgs ir darbs, kas nodrošina atbilstošus ienākumus cilvēka cienīga dzīvei, ģimenes uzturēšanai un bērnu radīšanai. Tas viss ir svarīgi un nepieciešami. Svētais Pāvils pirmajā vēstulē Timotēm skaidro – Ir liels iegūms dievbijībā, ja apmierinās ar to, kas ir pietiekams, jo mēs neko neienesam šai pasaulē, tāpat mēs no tās neko nevaram paņemt. Bet, ja mums ir ēdiens, apģērbs un jums virs galvas, būsim apmierināti. Vai tie, kas vēlas kļūt bagāti, bieži krīt kārdināšanā un slazdā, un daudzās muļķīgās un kaitīgās iegribās. Viņi gremdē cilvēkus iznīcībā un pazušanā jo mīlestība pret naudu ir visa ļaunuma sakne. Tie dzenoties pēc tās, tā dzenoties pēc tās, e, daži ir nomaldījušies no ticības un sagādājuši sev daudzas sāpes. Bet tu, Dieva vīrs, beidz no tādām lietām un zenies pēc taisnības, dievbības, ticības, mīlestības, neatlaidības un lēnprātības. Un arī šajā brīdī ļausimies mūzikai un nelielām pārdomām. Tuvāk pie Dieva kļūt, sirds ilgojās. grēks un spirtums zūd, mūgums ciešanās. Tad vienā cerībā vēl mani mierina, tuvāk pie tevis Dievs, tuvāk tev Dievs. Uz debes. visiem sēts, bet man par sveitību tas izredzēts. Tur tevis svētainē mūs visus aicina tuvāk pie tevis, Dievs, tuvāk tev. līdz nakts, kā diena klāt un sāk. tevis, Dievs, tuvāk tev, Dievs. Caur dzīves ielēju ceļš miglā tīts, tomēr tu raizēju, kur plasmoja. Turpinājumā pārdomāsim par šķīstību. Jau minētajā kalna predīķī Kristus arī saka, svētīgas ir šķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Un pirmām kārtām mēs apsvērsim šķīstības tikuma nozīmi un priekšrocības. Tas ir tikums, kas rotā dvēseli, jo ierobežo juteklisko tieksmi un likvidē visu, kas var aptraipīt dvēseli – un vēseli aptraipā visi nešķīstības grēki, kas ir izdarīti domās, sliktās jūtās, iekāres pilnos skatienos, vārdos, darbos. Cīnoties par šķīstības likumu, mums savas dzīves laikā ir jāizcīna daudzas cīņas, un tās ir cīņas ar kārdinājumu avotiem, proti ar miesas kārībām, kas īpaši darbojas šajā grēkā, pasaules kārdinājumiem un vilinājumiem, un visbeidzot ar kārdinājumiem, kas nāk no pašiem ļaunajiem gariem, kritušiem eņģeļiem. Svētais Pāvils rakstīja: Esiet stipri kungā, viņa spēkā, apģērbieties visās dieva bruņas, bruņās, lai jūs varētu stāties pretī vēlna viltībām, jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret valdniekiem, pret varām, pret šīs pasaules tumsības valdniekiem – pret ļaunuma garīgajiem spēkiem debesīs. Mēs arī cīnāmies pret miesas iekāri un cenšamies izmantot savu dzimumu tieksmi saskaņā ar radītāja nodomu. Un dzimuma tieksme ir spēcīgs dzīvības līdzeklis, ārkārtēja un skaista lieta, bet ja to izmanto nepareizi, tas var novest pie grēka un drāmas dzīvēm. Šķīstības tikums nav mūsu seksualitātes noliekšana, slāpēšana vai nosodīšana. Seksualitāti nevar izslēgt kā kādu, kāda negribēta aparāta darbību. Tā ir dzīve ikvienā no mums, un tā ir jāpieņem kā dieva dāvana, un kā tāda jālieto saskaņā ar dieva nodomu un mūsu katra atbilstošo dzīves stāvokli. Un mēs varam izšķirt uh, trīs šķīstības veidus klaulēto šķīstība, atraitņu un jaunu šķīstība un brīvprātīgā šķīstība. Svētais Josefs Sebastians Pelčers uh, e, uzsver katras no tām vērtību, bet uh, laulāto tīrību viņš salīdzina ar sudrabu, jaunavu tīrību ar pērli, bet brīvprātīgo šķīstību ar dimantu. Kad mēs runājam par laulāto šķīstību, mēs, protams, nedomājam pilnīgu atturēšanos no dzimuma akta. Runa ir par laulības šķīstību, tas ir atvērtību dzīvībai, cieņai pret laulātā ķermeni, arī noteiktām kaunuma robežām laulībā un uzticību laulātēm. Labākais sargs un aizsardzība kristīgiem laulātiem ir pastāvīgi atcerēties, ka Dievs viņus uzrauga un kā sargaņģelis viņus pastāvīgi pavada. Mūsu senči to apzinājās, jo apbrīnojot vecās mājiņas, mūsu vecvecāku istabā mēs varam redzēt svētbildes, piemēram, Jēzus sirds un Marijas sirds attēlu virs viņu gultas. Savstarpējā mīlestība pret Kristu lika viņam saglabāt laulības šķīstības tikumu. Šī mīlestība lika dažiem laulātajiem, piemēram, upurēt pilnīgu atturību gavēņa un adventa laikā vai pirms svētās komunijas saņemšanas. Un tas ne tāpēc, ka kopdzīve būtu kaut kas slikts vai necienīgs, bet viņi to darīja dieva mīlestības dēļ. Tāpēc laulība šķīstība ir pirmais šķīstības tikuma veids. Otrs šķīstības veids ir pirmslaulība šķīstība, neprecētu cilvēku šķīstība un atraitņu šķīstība. Cik vērtīgs ir šķīstības tikums un dāvana tavam dzīves biedram, proti, dāvināt viņam tīru sirdi, tīru tikai viņam. Tas arī stiprina laulības saites, padarot laulību stiprāku un skaistāku. Tomēr mūsdienās pirmslaulība šķīstība bieži tiek izsmieta, taču tai ir liela vērtība un tā nes dievam svētību laulātajiem – Neskatoties uz to, ir arī diezgan daudz brīnišķīgu liecību par pirmslaulības šķīstības saglabāšanu, lai gan daudzas reizes, kā viņi paši apliecina, tas nebija iespējams bez cīņas. Tīra sirds kāzu dienā ir vērtīga dāvana. Un ja vienkārša šķīstība ir tik vērtīga, kā ar brīvprātīgu un mūžīgu jaunavību. Konsekrētās personas ar solījumiem priesteri caur celibātu ieeja šajā jaunavībā. Viņa apņemas mīlēt Jēzu kā savu vienīgo laulāto ar nedalītu sirdi. Viņi versīsies, versīs visu savu mīlestību uz Kristu. Dieva vārds mums saka, ka par šo brīvprātīgās jaunavības upuri viņi arī saņems pilnīgu godības kroni. Līdz ar to svētais Izidors teica, ka jaunavība ir tikums, kas nones no debesīm ir brīnišķīgāks par sauli. Tomēr ne visi ir aicināti uz mūžīgo jaunavību. Tā ir īpaša dieva žēlastība, kas parasti tiek, saiz, parasti tiek saistīta ar priesterību vai konsekrēto dzīvi. Pats kungs runājot par celibātu debesu valstības dēļ, piebilst, kas var saprast, tas lai saprot. Tāpēc viņš liek domāt, ka ne visi sapratīs šo atteikšanos, un mēs redzam, ka pasauli izsmēja jaunavību, ka tā smējas par celibātu un pat nicina šķīstības tikumu. Tāpēc diakonāta kandidātiem, kas tiecas pēc priesterības, apzināti ir jāpieņem divi lēmumi – priesterības izvēle un celibāta izvēle. Viņam ir labi jāapzinās saņemtās dāvanas nozīme, jāzina tās būtība un apzināti jāapsola šķīstība, tas ir īpaša mīlestība pret Kristu. Viņam jāapzinās, ka jāatsakās no laulības dzīves skaistuma, no mīlestības pret sievieti. Vai mūsdienās ordinātie priesteri apzināti pieņem šos divus lēmumus? Viņa nevar teikt, es gribu priesterību un kaut kā varbūt tikšu galā ar celibātu. It kā celibāts būtu nērts papildinājums priestera kalpošanai. Šeit visa gudrība semina, piedara semināru formatoriem un arī pašiem ordinācijas kandidātiem. Kādi līdzekļi var palīdzēt iegūt šķīstības likumu un to stiprināt? Vispirms ir jāievēro pieticība un kautrīgums, jo šķīstībai, jo tieši šķīstība ir tas, kas kokam ir miza vai acī plakstiņš. Un Marija mums parādīja pieticību, kas izriet no šķīstības, tieši pasludināšanas ainā. Viņa bija apmulsusi par šiem vārdiem, ko viņai teica eņģelis. Tāpēc viņai bija kauns par eņģeļa vārdiem, ka viņai būs dēls, pirms viņa zināja, ka viņš tiks ieņemts no svētā gara. Šķīstība ir smalka lilija, tāpēc to vajadzētu sargāt un ieskaut ar pieticības mūri – jo, kā lasām Salamana pamācībās, kas gāž mūri, tam iekož odze. Šī odze ir iekāre, kas var saindēt ar nešķīstības indi. Vēl viens līdzeklis cīņā par šķīstību ir atturība, kas izpaužas redzes savaldīšanā. Bībeles stāsts par ķēniņu Dāvida grēku ar Batsebu mums ir brīdinājums. Mēs zinām, ka šis grēks sākās ar iekāres pilnu skatienu un izraisīja turpmākos grēkus. Šodien mēs saskaramies ar vēl lielāku izaicinājumu nekā Dāvida laikos, jo mūsu pasaule ir daudz lielākā mērā piepildīta ar erotiku. No nepieklājīga apģērba līdz reklāmām, filmām, teātra izrādēm un vieglai piekļuvai pornogrāfijai. Kārdinājums ir gandrīz uz katra soļa – Mēs zinām, ka daži attēli vai fragmenti no filmām paliek mūsu prātā pat visu atlikušo dzīvi. Tādēļ ir jāvairās arī no bezmērķīgas sērfošanas internetā vai stundām ilgas sēdēšanas pie televizora. Tad parasti mēs saskaramies ar vilināšiem attēliem. Svētais Francisks no Sales atšķir skatīšanos uz otru cilvēku no skatīšanās uz viņu ar ziņkāri. Pēdējais – Pēdējā skatīšanās ietver rūpīgu sievietes vai vīrieša novērošanu, un tad viegli arī uzliesmo iekāre. Nākamais solis ir savaldīt savu iztēli. Svētie iesaka pārdomāt par Dieva bezgalīgo skaistumu. Šeit saprātam ir jāuzvar iztēle – Šeit veseliem saprātam ir jāpārvar vēlmes, kas ir pretrunā ar baušļiem. Tāpēc vajadzētu mierīgi atbrīvoties no iztēles, e, iztēles veidotā attēla, tas ir jānodzēš. Īpaši uzmanīgam jābūt ir tad, kad mēs snaužam, tad, kad ejam gulēt vai pieceļamies no miega. Šeit sātanam patīk rosināt sapņus, fantāziju – Viņš sūta izsmalcinātus attēlus, izmantojot gribas un apziņas pavaināšanos, ko izraisa tā saucamais pusnomoda stāvoklis. No visām mērdēšanās prakšasēm, kas palīdz e, pilnveidot šķīstību, priekšplānā izvirzās gavēnis. Arī kungs teica, ka daži garu veidi ir daži garu veidi, kurus var izzīt tikai ar lūkšanu un gavēšanu. Tātad papildus obligātiem gavēņiem un atturībai no gaļas Mums šeit tad vajadzētu atturēties arī no pārāk daudz ēšanas un pārāk daudz alkohola lietošanas. Cīņa par šķīsti, cīņā par šķīstību ir jā, jāapvalda arī rokas. Ik viens zina, ka nekontrolēts pieskāriens arī var radīt iekāri, var aizdzināt vēlmes un iztēli. Tāpat ir svarīgi uzmanīt, dzird, uzmanīt dzirdi. Ir jāizvairās klausīties izlaidīgos cilvēkos, it īpaši viņu jokos, ka, kas arī var atdzīvināt iztēli. Tāpat vajadzētu izvairīties no sliktu grāmatu un žurnālu lasīšanas. Vēl viens līdzeklis cīņai par šķīstības likumu ir draugu izvēle. Izvēlēsimies draudzēties ar godīgiem cilvēkiem, kam ir tīra sirds. Rūpīgi arī izvēlēsimies vietas, uz kurām dodamies jo ir vietas, no kurām gandrīz nekad neaizbrauc svētdrošā žēlastības stāvoklī. Vēl viens pasākums, lai izvairītos no dikdienības un slinkuma. E, vēl viens pasākums ir izvairīties no dikdienības un slinkuma. Svētais Hieronims māca: Ļaujiet vēlnam atrast jūs vienmēr aizņemtu, un viņš jūs tik viegli neuzvarēs. Darbs un nodarbošanās palīdz pārvarēt kārdinājumus. Tomēr arī piesargāsimies no pārslodzes, kas, var, kas savukārt var radīt kārdinājumus. Tas rada kārdinājumu pēc nešķīstības, kā stresa mazināšanas veida. Vēl viens līdzeklis cīņā par šķīstību ir izaugsme pazemības tikumā. Pazemība sargā šķīstību, jo tā ir gara tīrība. Tāpēc vienmēr apzināsimies, ka, ja mums izdodas palikt šķīstiem, tas ir tikai pateicoties Dieva žēlastībai, un ja mēs kritīsim, tad pazemīgi lūgsim spēku piecelties. Galu galā, vispārīgi runājot, instruments cīņai par šķīstības tikumu ir dievbijīga dzīve. Šeit pirmām kārtām var minēt biežu grēksūdzi. Bieža grēksūdzi ir viens no spēcīgākiem līdzekļiem cīņā ar šķīstību. Dievs stiprina dvēseles turpmākai cīņai, tāpat sniedz palīga žēlastību un, ja nepieciešams, atjauno dvēselē svēdarošo žēlastību tieši grēksūdzes sakramentā. Un pēc tam mēs saņemam Kristus miesu, kas tika ieņemta Marijas jaunavīgajā klēpī un arī ir kā stiprs palīgs un e, žēlastības līdzeklis mums cīņā par mūsu šķīstību. Tāpat šeit nevar nepieminēt lūkšanas līdzekļus – Papildus lūgšanām, lai atcerētos Dieva klātbūtni, mums pastāvīgi ir jālūdz šis tikums. Īpaši tas jādara ar bezvainīgās jaunavas Mērijas, Svētā Jāzepa vai Svētā Erceņģeļa Miķeļa aizbildniecību. Arī baznīcas sakramentālijas var palīdzēt mums. Piemēram, tad, kad mēs valkājam kaklā brīnumaino dievmātes medaļonu vai arī Svētā Benedikta medaļonu. Šķīstības tikums nes daudz augļus. Kamēr nešķīstības grēks mūs pazemo un pazemina līdz dzīvniekiem, šķīstība mūs paaugstina un dara cildenus. Jau pieminētais svētais Jāzeps Sebastians Pelčers raksta, Juteklība kā degoša uguns, reiz iekļūstot dvēselē iznīcina visus tās tikumus līdz saknei, jo galu galā pat atņem ticību un pārvērš dvēseli briesmīgā tuksnesī. Un šķīstība kā saules stari pārklāja to ar svētu vēlmju ziediem un svēto darbu vārpām. Viņa dod dvēselē garu, sirdī prieku, gribai spēku, ķermenim veselību un ilgu mūžu. Tā sagatavo dvēseli lūkšanai, jo atbrīvo to no ķermeņa važām. Tā sagatavo sirdi pieņemt dieva iedvesmas, tā paceļ mūs pie Dieva redzējuma, kā saka kungs Jēzus. Svetīgi sirdšķīstie, jo viņu Dievu redzēs. Arī Dievs ar prieku mājo tīrās sirdīs, kā patīkamā templī. Un arī šajā brīdī dosimies nelielā mūzikas pauzē. savos. Atgriezušies no pauzes, mēs atcerēsimies, ka šajā reizē domājām par likumiem, un e, mums bija iespēja pārdomāt par trim būtiskiem likumiem, kas ir kā septiņu galveno grēku pretstats. Mēs pārdomājam par sirdsķīstību, mēs pārdomājām par pazemību un uh, pārdomājam arī par e, devīgumu, par dāsnumu. Tie ir šie trīs tikumi, kas lai pavada mūs šajā laikā un lai arī šajā gavēņa laikā dod mums iespēju kaut nedaudz pieaugt šajos tikumos, lai tādā veidā arī varētu sagatavoties Lieldienu svētkiem, Kristus augšām celšanās svētkiem. Atcerēsimies, ka tikumi ir arī tie, kur mums ir jāpieliek savas pūles, un tādēļ lūksim īpaši, lai Dievs šajā žalastības laikā stiprina mūs mūsu centienos pēc tikumiskas dzīves, pēc svētas dzīves, pēc pilnīgas dzīves. Paldies, ka bijāt kopā šajā rītā, un lai Dieva svētība mūs visus pavada. Izskanēja dienas katehēzi Ja šī katehēze tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!